fi lawhin nde fi mayron ko ɗum hinde windi e alluwal mahfusin renangal ɗum ko alluwal lawhil mahfus katawata kanko allahi mo windi fi piiji ɗin fuu ɗon awa nde ɗo deftere kadi fi mayron hino windi ɗon nana ko ɗon kanko allah o eggi ko hmm? jonni jibril kan jibril o jippini kan waro on sallllahu alayhi wasallam haray siɗa yettamo kanko allah newnan ɗen timmugo nde ɗo simore hiɗentoromo kanko allah yerwo faljireji ko faji e nder muɗum yo yafamen ɗum moƴƴere ko hawrindini e muɗum kon yo yañen en ɗum ha hewta dendagal julɓe gadiɓe sakkitiɓe wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin